Sura 14. Ibrahim Ibrahim Objavljena u Meki 52 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Alif Lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الف لام را Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova gospodara, izvedeš iz tmine na svjetlo, na put silnoga i hvaljenoga. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد Allaha, čije je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, a od užasne patnje teško nevjernicima. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً Laika fi dalalim ba'id. Koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvraćaju i nastoje ga prikazati krivim. Oni su u velikoj zabludi. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Mi nismo poslali ni jednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga, da bi mu objasnio, a Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i ukazuje na pravi put onome kome hoće. On je silni i mudri. ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله Inna fi zalika li kulli sabbanin shakur. I Musa smo poslali s dokazima našim. Izvedi narod svoj iz na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima. To su istinu dokazi za svakog onog koje je strpljiv i zahvalan. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ۖ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم kad Musa reče narodu svome, sjetite se Allahove blagodati, kad vas je izbavio od faraonovih ljudi, koji su vas najgorim mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali.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 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد I Musa još reče, ako budete nezahvalni, i vi i svi drugi na zemlji, pa Allah doista ni o kome nije ovisan. I on je jedini hvale dostojan. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرد أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب زردوا do vas بيست onima prije vas o narodu Nuhovu i o Adu i o Semudu i onima poslije njih.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 Mi vam ne možemo donijeti čudo bez Allahove volje, a vjernici neka se samo u Allaha uzdaju. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون Zašto da se ne uzdamo Allaha kad nas je On putevima kojima idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali, a oni koji se uzdaju, neka se samo Allaha uzdaju. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين Nevjernici su govorili poslanicima svojim, ili ćete vjere naše biti, ili ćemo vas doista iz zemlje naše protjerati. A poslanicima je gospodar njihov objavljivao, mi ćemo nevjernike sigurno uništiti. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ I poslije njih bas na zemlji nastaniti. Biće to za one koji će se polaganje računa predamnom bojati i koji će od prijetnje moje strahovati.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 Neće moći očekivati nikakvu nagradu za dijela koja su učinili. To će teška propast biti. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedne, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti. وما ذلك على الله بعزيز To Allahu nije teško. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا تَدَّبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص Izići će svi pred pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim.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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Tu ti ukulaha kulla bi idni rabbiha. ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti. Allah radi šta hoće. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili i narod svoju kuću propasti doveli? جهنم يصلونها وبئس القرار U džehennem u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište.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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار i daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću i daje vam da se koristite noći i danom. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار I daje vam svega onoga što od njega išćete. Iako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je u istinu nepravedan i nezahvalan. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje, da se klanjamo kumirima. Rabbi إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Oni su Gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Rabbana inni askantu min يأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Rabbana innaka ta'lamu ma nuhfi wa ma nu'lin wa ma يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء Gospodaru naš, ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno, ni na zemlji, ni na nebu. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj, u istinu, uslišava molbe. Rabbi ja'alni mukima salati wa min zurrijati. Rabbana wa taqabbal du'a. Gospodar moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu Gospodaru naš, ti usliši molbu moju. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار A ti nikako da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء kada će žureći uzdignuti glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Ti opominji ljude danom kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ugriješili prema sebi govoriti Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu Tvome i slijedit ćemo poslanike, a zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili i primjere smo vam navodili. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ I oni lukavstva svoja pletu, Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje svoje poslanicima svojim. Allah je u istinu silan i strog. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار Na dan kada zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha, jedinoga i svemoćnoga. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد Toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار Košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati. لِيَجْزِيَ Allahu kulla nafsim ma kasabat إن الله سريع الحساب Da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog i da razumom obdareni prime pouku.